Contrau batali climatan crison cae malricetson. Conduci unu miliardon da homoi el profunda malricetso. Tio estas unu el la celoi de povezzo de la unuigintai nazioi. Cai tio ne contrau staras alla climata politico, ciel tion montras nova studagio char la patalo contra o mal ricezzo pli altigas la en aerigo in de carbon dioxido nur iomete, ricae landoi cae homoi causas multe pli grandan ecologian piet post signon. Tion raportas economicistoi de la Universitato de Groningen en Nederlando, en faca magazino. La faculoi prenis datumoin el amplexa datum collecto de la Monda Banco ciu en havas informoin pri ducent economiae categorioi en cent dec quin statoi cae ciu amplexas circau naudec statoin. Che la atingo de celoi pri dauri povezzo povus contrae fici alla celoi de la Parisa Tractato pri la climato por limigi la terva armigion al maximume du gradoi Celsiuso, tio jam ofte audigis. Verai datumoi por la taxo de la effecto tamen gis nun ne disponeblis. La datumoi de la Monda Banco nun tamen permessas tre detali calculi ecologian piet post signon de carbon dioxido por diversai gruppoi de la loggiantaro en la i landoi. Fin fine, la analiso evidentigas la mal egalezzon de la distribuo de en aerigoi tra landoi cae sociai tavoloi. Porche la Parisa celo estu atingebla, oni taxas la en aerigon al unu, como sestec unu, gis du como octunoi por capo iaro. Por usono tamen la e el calculis la piet post signon al average dec quar como quintunoi Por euro potio estas 6,3 tunoi, por Rusio kai Centra Azio 5,9 tunoi, kai por Cinio 4,5 tunoi. Compare al tio la mesur valoroi por Hindio, Suda kai Sud-Orienta Azio, cun 1,3 kai 1,2 tunoi, shainas esti modestae en Suda Africo, lautio en aerigas ec nur average nul como quintunoi. Decida por la el calculo de la effecto de la batalo contra o mal estas, ciel aspectas la ciferoi de la salto e la profunda mal en malpli pli evoluintai landoi. La resultoi montras, che la tut terrae en aerigo e pli altigius nurie 1,6 gis 2,1% se 1 miliardo da homoi estus levata super la soilon de mal ricchezzo chi situas ce viv en speso de mal pli ol 1,7 euro en tago la causa portio estas la tre malegale distribuitae en aerigo e de carbon dioxido diras sciencisto. Tiel la calculo de la sciencistoi por la plei riccia procento de la monda loggiantaro resultas en averagia piet post signo de quardec octunoi. Ce la sequai nau procentoi malaltigas tiu calcul valoro al dec unu como ses tunoi. La mesai quardec procentoi de la monda havas lau tio pied post signon de 3,5 como cae la plei mal ricciae quindec procentoi de nur 0,6 tunoi. El tio sequas, che la plei supra procento respondetzas por en tutte quindec procentoi da plida en aerigoi, o la plei mal ricciae quindec procentoi cune. Ju pli altai farigias la viv en spesoi de la homoi, des pli alta average estas la consumo. Ciel granda estas la obliquezzo, tion illustras ancau che la riceguloi de citiu mondo havas piet post signoin de pli ol mil tunoi, diras austra economicisto de la Universitato de Groningen. Li vidas en la reducto de la consumo la solan opcion kiel reducti la en aerigoin de carbondioxido. Nome, la ideo malcupli economian crescon de pli altigiantai en aerigoi de varmdomai gassoi, funccias nur en plei maloftai casoi, li diras. La studajo montras por li che la respondezzo por la reducto de la en aerigoi situas ce la riciae landoi ni devas doni al pli mal ricai landoi la eblezzon, conduci sian lo giantaron el mal ricezzo.